atcerēties un piedokumentēt vienu no manas dzīves čautnēm savā mītnes zemē, Zviedrijā. Proti, no teju 15 gadiem, kopš dzīvoju Zviedrijā, septiņus gadus ar dažādiem pārtraukumiem, esmu aktīvi sadarbojies ar vietējo latviešu kopienu, īpaši garīgās aprūpas jomā, ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē, Zviedrijas apgabalu un Gēteborgas latviešu draudzi. Savas kompetences un iespēju robežās turpinu to darīt darīt joprojām, Baznīcu, ko tagad sauc par Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu pasaulē, kā Latvijas evaņģēlisku luteriskās baznīcas darbības turpinātāju arhibiskapa Teodora Grinberga vadībā izveidoja latviešu bēgļi pēc otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta un iekļauta Padomju Savienībā. Apmēram puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot arhibiskapu un vairumu prāvestu, bija atstājuši Latviju un 1944. 1904. gadā atradās trimdā. Nu pat no 18. līdz 25. janvārim vairāk kā 120 valstīs aizvadījām ekumenisko lūkšanu nedēļu par kristiešu vienotību Bez tam abās latviešu luterāņu baznīcās Latvijā un pasaulē šobrīd notiek virsganu maiņa, tāpēc šādā situācijā man šķita gluži piemēroti uz sarunu aicināt Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas pasaulē bīskapu elektus Kārli Žolu, kā allaž dzirdēsim arī viesi izvēlētu mūziku. Pēc viesa uzaicinājuma vienojamies par savstarpēju uzrunas formu tu. kultūras oāze ar Normundu Zariņu. Kārlis Žols, mācītājs, prāvests emeritus, mūziķis, pedagogs, trompets skolotājs, grāmatu autors un tulkotājs, kuram enerģijas baznīcas darbā vēl netrūkst, brīvi pārvalda piecas valodas. Pirmo nopietno izglītību iegūst 1991. gadā, absolvējot Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu, kā mūzikas skolotājs un orķestra mākslinieks. Garīdznieks divreiz absolvējis Latvijas universitāti. 1996. gadā iegūstot teoloģijas bakalaura grādu, bet 2015. gadā pedagoģa kvalifikāciju. Laika posmā no 2007. līdz 2008. gadam Amerikas Savienotajās valstīs saņem arī maģistra grādu programmā Kultūra un garīgums, vienlaicīgi kvalificējoties arī kā garīgais padomdevējs. No 1996. gada līdz šodienai kalpojis dažādās latviešu luterāņu draudzēs Latvijā, Amerikas Savienotajās valstīs un Zviedrijā. No 2003. gada un joprojām ir viens no vadošajiem garīdzniekiem Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīcā pasaulē, agrāk zināmai kā Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas. Latvijas. Kārlis Žols jau ilgāku laiku ir mācītājs Ilzu baznīcas Sofijas draudzē viesītas novada Rītas pagastā, bet kā notikusi garīdznieka sastapšanās ar Jēzu Kristu? Mēs uh, esam mudināti mazliet padomāt par to, nu, kas tad mums kā kristiešiem ir Ko nozīmē vispār sastapšanās ar Kristu? Ja? Vai mēs Kristu sastopam tikai baznīcā, vai mēs Kristu sastopam uh, cilvēkos, uh, sev apkārt, dabā? Man jāsaka, tā, ka man vecāki, kā jau padomu laika bērnam, teiksim, lielākajai daļai no mums mēs nebijām ģimenē tādi nekādi baznīcā gājēji, lai gan man tēvs vēl ar vienu, uh, paldies Dievam, kurš ir šajā pasaulē, viņš ir katolis, nāk no katoļu ģimenes vai ne. Uh, bet tā tad nekad mani vecāki man uh, nelika, nespieda iet uh, uz baznīcu, un arī varbūt tajā laikā tas nebija tik tā, nebūtu bijis tā dikti parasti, vai ne? Uh, Padomu laikā, bet <clears throat> šī godbijība pret, pret vidi, pret dabu, pret to, kas ir dzīves, pret to patiesībā arī kā Dievs parāda mums sevi Eh, dabā apkārt, tas ir bijis eh, ļoti skaidrs. Argatīgi skaidri atceros vienu situāciju, nu, īstenībā vairākus brīnišķīgus brīžus man tā palicis atmiņā. Vecais tēvs, kad gāja um, pie bitēm um, bērnībā vasarā, Un um, man bija, nezinu, 4, 5 gadi, varbūt. Ja, vecais tēvs aicināja iet pie bitēm, un, bija tāda, un tā bija tāda svēta lieta patiesībā. Tur bija jāsaģērbjās baltās drānās, un bija jābūt tīram, un tu nedrīkstēji nest sliktas domas, ejot pie bitēm. Un, un bija jābūt mierīgam un gaišam uh, iekšēji un ārēji. Ja, un un, un tā bija tāda patiesībā svētuma pieredze. Ja. Par baznīcu <laughs> savukārt jāsaka tā, ka uh, mēs gājām Ziemassvētkos uh, uz Ogres Lutāņu dievnamu arī padomju laikā reizes gadā. Un tā bija tāda <laughs> ja tā varētu teikt, arī mistiskā pieredze. <laughs> Tādā nozīmē, ka arī man kā mazam zēnam padomu laikā vēl bija tā doma, ka tā sajūta, ka tur ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs, vai ne? Un <clears throat> kaut kas tāds, eh, tādā mistērijā ietīts, eh, vai ne? Un sveces deg un tā Ziemassvētku smarža, un ar to bērnībā asociējās baznīca. Ja? Tad arī jāatzīst, tas bija ļoti <laughs> tāds interesants gadījums. No bērnības atceros, eh, bijām ar vecākiem aizbraukuši uz Lietuvu, uz Viļņu. Un, eh, Lietuvā jau arī padomu laikā tā katoļa tradīcija bija ļoti dzīva, kā mēs varbūt zinām, kristīgā katoļa tradīcija. Un man bija kādi, varbūt, nezinu, 4, 5, 6 gadi mazs zēns, um, padomju laikā, īsos šortiņos. Un, un es ar vecākiem tur iegāju vienā katoļu baznīcā, un vai dieniņa, vai dieniņa, uh, teiksim, viena kundze nāca pretī, un kā, uh, teiksim, ar šortiem zēns, bērns drīkst nākt baznīcā. Uh, un es tiku izdzīts no tās baznīcas ārā, un tā man bija tāda diezgan negatīva pieredze, kas atstāja diezgan ilgu iespaidu jāatzīstās. Ja? Bet, nu, <laughs> eh, tagad moderni teikt, bērnības trauma. Ja? Eh, bet, eh, protams, tam mēs tiekam pāri, un tad jāsaka tā, ka tā apzinātās attiekšanās ar Kristus izpausmi, kas ir baznīcā, es pieredzēju ļoti apzināti 80. gadu pašās beigās jau pieaugušākā vecumā, nonākot saskarē ar mācītāju Juru Rubeni Rīgas Lutherbāznīcā. Un pieredzot to ārkārtīgi tam laikam pilnīgi savādāko pasauli, teiksim, kas saistījās ar ļoti dziļu aktivitāti, garīgo dvēseles aktivitāti, ar sirds, prāta iesaistīšanu, padomās par likteni, par dievu, par, par mūsu attiecībām ar pasauli, kas stāv mums pāri. Un, ļoti intensīvi šis ceļš eh, aizsākās, un eh, tā arī nekad, eh, paldies Dievam, nav apstājies, vai ne? Ar daudziem dažādiem pagriezieniem, un pavērsieniem, un kāpumiem un kritumiem. Un, protams, arī, kā jau mēs zinām, kad cilvēks varbūt pirmo reizi nonāk saskarē ar baznīcu, tad ir tāda, <laughs> varbūt, kā saka, pieredze, ka tu esi kāds pāris soļus virs zemes, vai ne tāds liels svētums, un visam jābūt ir pareizi tevī un ap tevi, vai ne, un, un tu vērtē lietas, kas ir pareizi, kas nav pareizi, vai ne, kas ir kristīgi un nav kristīgi, vai ne, un Um, bet tas mūsu uzdevums, es domāju, kā kristīgiem cilvēkiem, ir tomēr iziet ārā no šīs te, uh, pieredzes, no šī dogmatisma un fundamentālisma un nostāties atkal ar kājām uz zemi, uz zemes. Un tādā veidā nest nobriedušā veidā šo kristīgo pieredzi, kas saista gan realitāti fizisko, gan arī šo gara realitāti. Un, un tā tāda visu mūžu gara, arvien jauna sastapšanās ar to, kas ir Kristus, kas turpinās. thank you jūras oāze. Divi 2023. gadā klajā nāca mācītāja Kāļa Žola meditāciju krājums atklāšanās. Gada gaita nedēļu ritumā mācītājs praktizē arī kā meditācijas skolotājs Universālā kristīgā baznīca nevienmēr šo jēdzienu un praksi pieņem un saprot pozitīvi. Savā skatījumā par to dalās Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas pasaulē bīskaps elektus Kārlis Žols. Ir ārkārtīgi daudz eh, pasaulē sastopami gan skaidrojumi, gan viedokļi, kas tas ir un eh, kā to darīt, kā to veikt. Eh, tas mans viedoklis un mana pieredze ir tas, ka mēs klausāmies. Ja, mēs klausāmies ja, un tieši tāpat kā Teiksim, Katoļu baznīcā ir pazīstams šis jēdziens lekcija divīna, ne, kurā mēs, mēs iedziļināmies šajos rakstos, vārdā, dzīvajā, rakstītajā vārdā. Mēs tajā iedziļināmies, ja? mēs to klausamies, mēs to mēģinām laist caur sevi. Ja? Un tādā pašā veidā mēs arī Dievs uz mums runā un mums ir jāklausās caur to, kā Dievs runā dzīvajā dabā. Jo taču es domāju, ka mēs nevaram nepiekrist tam, ko gan baznīcas tēvi ir teikuši, gan arī, gan arī Luterāņu baznīcas pamatlicējs Mārtiņš Luters, tātad kā Dievs uz mums, uzru, uz mums runā tajā, kas ir dzīves, vai ne, un kā mēs dievišķos procesus, dzīvību, kas nāk no dieva, no visu lietu radītāja. Ja? Vai mēs to vienkārši kaut kādā veidā zinātniski pētām, un aprakstām un preparējam, vai mēs vienkārši mēģinām tajā iedziļināties ar savu dvēseli. Mums latviešu valodā ir tas vārds vienkārši. Tas nav vienkārši. Ja? Tas nav vienkārši. Tas prasa piepūli, tas prasa koncentrēšanos, ja? tas prasa klausīšanos. Tieši tāpat kā otrā cilvēkā klausīties, ja? cik mēs to mākam, ja mēs, mēs mākam dzirdēt, klausīties. Un tātad meditācija ir šī klausīšanās. Un klausoties, kas notiek? Klausoties, mēs varbūt izklausās mazliet mistiski, ja, bet, bet notiek nu, kāda savienošanās ja, ar to, ko tu klausies. Ja mēs savienojamies ar, ar dzīvo dieva vārdu, tajā klausoties, ja tas vārds ienāk mūsos, mēs savienojamies. Ja. Tieši tāpat mēs savienojamies ar dzīvo dieva radību. Mēs kļūstam, mēs apzināmies, arī mēs esam šī dzīvā dieva radība. Ja? Mēs esam daļa no tās, ja? un, un tādā veidā mēs esam daļa arī no paša dieva, no paša visu lietu radītāja. Ja? Lūk, un, un tātad, tādēļ meditācija ir šī klausīšanās, savienošanās Jā, nu par to varētu ļoti daudz un uh, sarežģītu un nopietnu runāt, bet tā ir arī savā ziņā, nu, manā pieredzē, situācija, kurā kaut kas no tiem mūsu uzslāņojumiem lēnām, lēnām, lēnām, pamazām tomēr uh, tiek noņemti šie mūsu uzslāņojumi. Ja? Kā tas notiek, vai ne? No, nu, arī tā ir milzīgi liela un nopietna tēma, vai ne? Bet, bet tieši tāpat kā kristīgajā skatījumā par rakstiem, ja, domājot, jā, nu, teiksim, jautājums ir tāds, es ļoti bieži esmu domājis, nu, kas ir, piemēram, Dieva vārds, ja? Visa Bībele ir Dieva vārds, ja, nu, bet, eh, draugi, nu, tur ir cilvēku vārdi, tur ir arī, <laughs> ne, arī sātans runā, vai ne, uz, uz, uz piemēram, Jēzus kādināšanas stāstā, arī tur eh, ījāba grāmatā, vecajā derībā, tur ir dažādi vārdi. Ja, tur, protams, tas konteksts lielais ir, ka eh, uz mums caur to runā Dievs. Ja. Bet, teiksim, mums ir jāmāk arī saskatīt konteksts visam lielajam, un tajā kontekstā tie uzslāņojumi dažādie jāmāk noņemt nost. Tas ir visas dzīves darbs. Ja? Pat dažos vārdos to nevar patiesībā ielikt. Un līdz tam skaidrajam kristālam, diamantam, tīrajam nonākt. To atrast tīrīt sevi, ja? to ieraudzīt rakstos, dabā, attiecībās. Ja? Tā ir meditācija, visas dzīves process. Jā, un, un, un, protams, arī šī latviskā tradīcija, latviskā tradīcija, tautas tradīcija. Man jāsaka, tā viena no tādām ļoti skumīgām atziņām manā pieredzē ir, ka mēs kā, gan kā kristieši, gan kā uh, tie, kas pārstāvam šo tautisko, latvisko tradīciju, mēs uzsveram to, kas mūs šķir. Mēs meklējam kādreiz to, kas mūs šķir, un arī baznīca, konfesija attiecībās mēs uzsveram to, kas mūs uh, dala Vai ne? Nu, kādreiz, protams, eh, ir svarīgi zināt, kas mūs šķir un kas mūs dala. Ja? Bet, diemžēl, man šķiet, ka tas ir mūsu um, dažādās dzīves dimensijās. Pārāk bieži ir uzsvērts tas, kas mūs šķir un kas mūs dala, nevis uzsvērts tas, kas mūs vieno. Un, <laughs> cik brīnišķīgi vai ne ir Katoļu baznīca Latvijā arī eh, šis izdevums eh, tieši ar tā nosaukumu, kas mūs vieno, vai ne, kā mēs zinām. Un, un, un ja mēs meklējam to, kas mūs vieno, tad arī es domāju, ka tad pasaule gan personīgi, gan, gan globāli varbūt būtu kādā labākā stāvoklī, ja mēs vairāk uz to, teiksim, arī koncentrētos. klausāties kultūras oāzi. Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca pasaulē Emeritēto prāvestu Kārli Žolu ir izraudzījusi par savu nākamo arhibīskapu. Viņš amatā nomainīs pašreizējo arhibīskapi Laumu Zuševicu. Arī Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca Latvijā tieši šobrīd ir arhibīskapu maiņas procesā. Visai sabiedrībai ir vispār zināma nostāja par abu baznīcu kopienu būtiskām atšķirībām teoloģijā un praksē, tostarp redzējums par sievieti kā mācītāju taču abām baznīcu kopienām līdz pat mūsdienām ir arī daudz skaistas un vienojošas pieredzes. Man pašam īpašā atmiņā paliks arhibiskapa emeritus Elmāra Ernesta Rozīša kalpošanas laiks. Kā šīs attiecības turpināt iecerējis jaunievēlētais baznīcas vadītājs Latviešu Lutāņu baznīcā pasaulē, vai dienas kārtībā ar vienu paliks arī grūtie jautājumi abu baznīcu kopienu starpā? Jā, ļoti svarīgs jautājums, un <clears throat> protams, <laughs> grūtie jautājumi <laughs> apšaubām turpinās palikt dienas kārtībā, bet, eh, kā jau es arī atbildot uz iepriekšējo jautājumu, mēģināju teikt, ka Tā, tas mans uzstādījums šajā jautājumā būtu tāds, ka mums tomēr būtu jāmēģina vairāk koncentrēties uz vienojošiem faktoriem. Ja, protams, ir teoloģiski, eklezioloģiski un dažādi citi jautājumi, kur, ir, kur starp mums ir ļoti liels atšķirības. Ja, starp Latvijas evaņģēliskā baznīcu un Latvijas evaņģēliskā baznīcu pasaulē līdz šim netika pieminēts, bet tas skan no mūsu pašu domām. Jautājums par sieviešu ordināciju, kas abās divās baznīcās ir uh, diametrāli atšķirīgs, vai ne? <clears throat> Uh, jautājums par teiksim, baznīcas uzbūvi kā tādu. Un, uh, jā, uz šo brīdi tās ir diezgan lielas sienas, ja, un šajā, šajā brīdī varbūt nav uh, mans uzdevums, uh, kā jau teicu, es negribu uh, arī savā šajā uh, teiksim, eh, Latvijas eh, evaņģēlīgās lietu baznīcas pasaulē biskupa amatā koncentrēties uz šķēršļiem un uz sienām. Un mums nav varbūt arī šajā brīdī par to ļoti uh, koncentrēti jārunā, bet ļoti daudz kas ir atkarīgs arī no personībām, tīri mūsu pašu cilvēciskiem, varbūt raksturiem, kas ir kādos amatos, un eh, kā pozitīvu faktu mūsu abu baznīcu attīstībā saredzu, ka tātad šajā brīdī diezgan laika ziņā sakrīt eh, šie procesi, kā jau tu pieminēji par baznīcas vadību eh, maiņu. Ja? Mēs, protams, katrs, katra baznīca turpina ar, ar cieņu izturēties viena pret otru, paliek arī tātad savās pozīcijās, ja? bet es es ar cerību skatos uz šo uh, maiņu procesu abās baznīcās, kā varbūt jaunu impulsu, tieši varbūt jaunu vienojošu impulsu uh, atrašanas iespēju. Kā tas izvērtīsies, mēs neviens nezinām. Ja? Bet Uh, kādreiz varbūt ir jāpārbīda kādas figūras, kādā teiksim, attiecību uh, kombinācijā un modulī, un arī teiksim, uh, kaut kas jāizmaina tajā bildē, lai vienkārši mēs arī mācētu, varbūt no, no citiem skatu leņķiem paskatīties uz mūsu baznīcas attiecībām. Ja? Un es ceru, ka tas tā arī varētu būt. Ir bijuši varbūt kādi gan pārpratumi, gan arī nesaskaņas, protams. Ja? Uh, ir lietas, varbūt, eh, kuras mēs paši neviens neesam gribējuši, lai tā būtu, vai ne? Bet eh, realitāte, kas mums aiz muguras, ir tāda, kāda viņi ir, un vienkārši meklēsim to, <laughs> kā, kā jau teicu, tos vienojošos faktorus, saglabājot katrs šajā brīdī to, kas mēs esam. Jā, saglabājot to, kas mēs esam, bet respektējot viens otru, cienot viens otru un eh, tajā pašā laikā apzinoties, ka mēs esam gan kristieši, šajā gadījumā divas Lutāņu baznīcas, ja, gan piedarām pie vienas ļoti mazas tautas, ja, ļoti mazas tautas, vai ne? Un, un patiešām tā realitāte ir tā, ka tas man šķiet ir tomēr fakts kā tāds. Eh, no vienas puses ir jāpieņem, vai ne, ka mēs esam sadalījušies dažādās, tā sakot, eh, grupās, un arī šajā gadījumā divās Lutāņu baznīcās, bet eh, tajā pašā laikā nu, tomēr mēģināsim meklēt to vienojošo. Daudz ir jālūdz, jālūdz Dievs. Ja? Daudz ir jālūdz Dievs par mūsu baznīcu, abu baznīcu nākotni. Un, teiksim, es redzu, ja mēs esam pilnīgi reāli skatāmies uz mūsu baznīcas situāciju, abas baznīcas, un arī ne tikai mūsu latviešu baznīcas, Lutāņu baznīcas, abas, bet arī kristīgā baznīca vispār rietumu pasaulē piedzīvo, kā jau mēs zinām, nu, ļoti nopietnu krīzes situāciju. Ja, ja mēs runājam par tradicionālajām konfesijām, <clears throat> un, nu, un tas vienkārši dod mums uzdevumu, ja, teiksim, ko mēs varam šajā situācijā mainīt. Un uh, mainīt, es domāju, mēs varam to, ka mēs vispirms mēģinām redzēt viens otru mazliet savādākā rakursā, leņķī, ar citām <laughs> brillēm, ja tā var teikt. Jau no paša sākuma līdztekus mācītāja darbam dažādās draudzēs Latvijā un ārpus Latvijas, vēl visu apvienojot ar mūzikas pedagoga darbu, Kārlis Žols kalpojis arī kā bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas kapelāns valsts sociālās aprūpas centrā Rīga, viņš dara to joprojām. Šodien daudz runājam par bērnu tiesību aizsardzību, bieži aizmirstam par bērnu pienākumiem, īpaši attīstītajās rietumvalstīs, kurās arī daudzas mūsdienu latviešu ekonomisko bēgļu ģimenes saskarās ar sarežģītām pieredzēm, kad tiek izņemti bērni no normāli funkcionējošām ģimenēm, bet nereti nopietni cietušiem bērniem, piemēram, vecāku dažādo atkarību dēļ, pat nepievērš uzmanību. Pārdomas turpina pieredzējušais kapelāns Kārlis Žols. Nu, jāsaka tā, ka šobrīd uh, Es um, reiz nedēļā esmu valsts sociālās aprūpas centrā uh, Kapseļielā Rīgā. Un tur ir bērni ar uh, funkcionālās attiecības, at, attīstības traucējumiem, atvainojos. Un uh, tie ir bērni, kas lielākoties um, nav, teiksim, spējīgi komunicēt. Ja? Lielā, liela daļa ir guloši, nav spējīgi paši kustēties, Lūk, un tur, protams, par, <laughs> attiecībā par šiem bērniem, kas ir kapseļu ielas aprūpas namā, um, aprūpas centrā, mēs nevaram, protams, nekādā veidā runāt par kaut kādiem šo bērnu pienākumiem. Ja, tas būtu absurds. Ja. No nu jā, mums, kā sabiedrībai, ir pienākums pret šiem bērniem, jo tie ir pilnīgi savādāki bērni nekā tie, kas, kurus sastopam mēs uz ielas. Tos bērnus, kas ir kapseļu ielā, mēs uz ielas mēs. Nu, gandrīz vai neredzam, vai redzam ļoti maz. Un tas eh, šajā gadījumā, šis jautājums ietver diezgan plašu tādu spektru, par kuru arī daudz var runāt. Bet eh, pirmā lieta, ko es gribētu pieminēt šajā gadījumā, es gribētu pateikt ārkārtīgi lielu, izteikt ārkārtīgi lielu cieņu un uh, respektu tiem cilvēkiem, kas darbojās ar šiem bērniem, kas jāsaka tā, atdod reāli paši sevi, lai dien dienā būtu ar šiem bērniem šajā ārkārtīgi grūtajā darbā. Un eh, es eh, tiešām ar vienu arī, jā, to arī pašiem šiem darbiniekiem saku, cik ļoti svētīgu darbu viņi dara. No otras puses, jāsaka, ka nu, <clears throat> neizbēgami mēs visi esam kādās sistēmās un sistēmām un pakļauti. Mēs esam arī valsts pārvaldei, uh, kas esam šajās valsts iestādēs saistīti ar darbiem. Mēs esam kādām sistēmām pakļauti, un um, tas saistās arī ar mūsu valsts vispārējo situāciju, arī daudziem citiem jautājumiem, ja, cik uh, patiesībā ļoti daudz kā mums diemžēl trūkst, un varbūt šis nav tas brīdis, kad um, varbūt žēloties par kādām, teiksim, uh, uh, negatīvām mūsu valsts situācijām, bet uh, viens gan, vai ne, ļoti bieži var, var pamanīt to, ka ir cilvēki, kas kaut kur augšējos ešalonos sēž, bet diezgan maz man šķiet, ir reālā saskarsmē un arī tādēļ reālā, teiksim, izpratnes situācijā par bērnu reālām vajadzībām. Un, protams, trūks darbinieku vai ne, trūks cilvēku, kas trūks līdzekļu. Tas viss, tā viss ir realitāte mūsu valsts daudz un dažādās dimensijās, vai ne? Bet, diemžēl, tas saistās arī ar šo bērnu aprūpi, piemēram, šajās, šajos sociālās ap, aprūpes centros, un tas ir ļoti žēl. Kā to mainīt? Vai ne mums eh, valsts prioritāte šobrīd ir aizsardzība, kas ir pilnīgi saprotama, vai ne valsts budžetā Bet eh, nu jā, eh, daudz eh, problēmu, ar kurām jāsaskaras, man nav atbilžu, ja, un tādēļ arī es nejūtu sevī tiesības kādus ļoti kritizēt, vai ne, bet vienkārši mums ir jāatzīst tas, ka mēs neesam, kā saka, ļoti labā vietā šajā, šajā mūsu, teiksim, valsts esības dimensijā, vai ne, saistībā ar ar bērniem. Un, protams, te varētu runāt par izglītības sistēmu, vai ne, kas ir arī cits jautājums, vai ne, kur savukārt mēs um, varbūt tuvojamies un pieskaramies tam šī jautājuma otrajam aspektam, ko tu pieminēji par varbūt tā kā bērnu atbildību pret šo pasauli, kurā mēs tad augam vai ne. Un, Uh, jā, nu arī negribu būt kritisks nekādā gadījumā ņemot vērā to faktoru, cik apzinos, ka nevaru no savas puses mainīt lietas daudz vai ne. Varbūt tas tāds vecuma kāds <laughs> negatīvais blakus efekts, ja, bet brīžiem šķiet arī gan, ka izglītības sistēma kā tāda neiet pārāk tādā uh, pozitīvā uh, virzienā šajā brīdī, vai ne? Eh, man ir pieredze strādājot skolās, vai ne? Eh, teiksim, gan arī eh, mūsu varbūt, valsts politika pret skolām kā tādām ļoti bieži, vai ne īpaši pēdējo pāris gadu laikā, ir ļoti daudz lietas, kas ir sāpīgas un man liekas, uz kurām būtu valsts, eh, teiksim, ja tā varētu teikt, eh, dimensijā, eh, jāskatās no citiem skatu punktiem, vai ne, bet nu, tā nav tā mana specifika un par to spriest un pieņemt lēmumus, bet diemžēl šķiet, ka mūsu tātad šī, šī nākotnes dimensija. Ja? Ziniet, ir tas eh, teiciens, nodriskātais bērni ir mūsu nākotne. Ja? To saka gan baznīca, gan valsts iestādes. Visi mēs to sakām, bērni ir mūsu nākotne. Bet, bet nu, ziniet, nu, tad kādu tad mēs to nākotni iedomājamies? Mēs, man liekas, eh, mēs varbūt domājam par dažādiem ekonomiskiem faktoriem, kas, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi, bet par tautu, ja, par tautas nākotni. Sarunājamies, mīļie draugi, par latviešu tautas nākotni, par latviešu zemes nākotni. Nu, mēs, man šķiet, ka diemžēl ļoti šauri skatāmies. Ja, un, un te nu jāsaka tā, ka tas eh, <clears throat> bērni ir mūsu nākotne, tad eh, atcerēsimies, ka šiem bērniem kādreiz būs arī viņu bērni. Un, teiksim, nu, kāda tad būs tā Latvija, vai ne? Teiksim, cik viņa būs skaista, zaļa, dabiska, vai ne? Varbūt tas būs tāds pēc paudzes, divām, trijām, tāds nu, skaists skatījums, kā reiz bija. Ja? Bet nu, negribās, protams, ar tādu negatīvu noskaņu pārāk šīm lietām tikai skumji skatīties, vai ne? Bet, nu, Es vienkārši gribētu cerēt, ka ar eh, mūsu pašu varbūt centieniem un mūsu, teiksim, eh, jā, kā kristieši arī, eh, gan kā mūsu tautas, jā, patriotu un arī kristiešu teiksim, centieniem lietas varētu tikt labotas un mainītas. Un, un es ļoti ceru, ka tas tā arī ar dievpalīgu sekmēsies. Bet nu, šie ļoti plaši ļoti dziļi un ļoti nopietni jautājumi, kur es ceru arī savā ziņā baznīcas cilvēkiem varētu būt kāda vieta, ko teikt. Mm. Dargais Radio Marija Latvija klausītāji, šīs dienas raidījuma laiks ir aizritējis. Paldies par kopā būšanu! Nākamais raidījums 18. martā, 2017. Tiksimies ar dzinieku un eseistu Jāni Rokpelni. Izskanēja raidījums Kultūras oāze. Tas skanējums iespējams pateicoties klausītāju finansiālajam atbalstam.